emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat nehoren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara iritik ez! Ba gure gaurko kultura talarekin segituko dugu gaurkoan ere eta gaur aste bukaera honi begira jarriko gara Izan ere, hiru kantu Ziparraldeko hiru probintzietako kantu bazkaria antolatu baitute larun batean. Inarria baserrian Ibarrunen izan zen itzordu eta 2012tik geroztik etzen gehiago antolatu itzordua. Baiparraldeko kantu zenbait partekatzera hurbildu ziren kasi 300 pertsona eta Marga Fugestie lankida ibili da anonimoki etorri diren kantarien artean. Hauetan Marcelo zegoen. Entzun dezagun. Adus zer gaitik, eh, bon, kantua maite baitut asko, eta bon, bentsatzen baitut giro, giro ona izan den dela, jende asko bada, eta oga, egon goxuaren mentura. Uste duzuzuk uh, eh, eskual kantu gintzak uh, eh, olako egunak behar dituela, galtzen ari baita edo uh, ez duzu uste hori? Behar eskoa dela uste dut, bai, segurki. Gero galtzen ari dela ez dut bentsatzen, hemen badugu ale suerte hon bat, uh, beti da kantua, pentsatzen dut bideo honean dagoela beti, mm. bai, bai. Gazte, gazteriari begira ere, eh, bai, bai, bai, duzu bai. segituko dutela hortan? bai, gazteriak eh, segitzen du oso ondo, bai, bai, bai. Zaituko hainitz frantxez, inglesez eta alako kantuak ikatietan, zer diuzu hortaz, ez da askien zuten eskual kantagintza egian, hemen ipajaldean? Ba, zer diotan, deneri atiak idikiak dira, biztanda kultura zabala da eta deneri idikia. Baina guk biztanda badula alako prefentzia edo lehentasun bat eh, eskualdun kantu eri biztan da. Mm. Bera, ez hemen bildu dira Lapordi basena Fajoa eta Suberuko eh, kantariak, eta o, denetariko kantariak, eh, nola pasako da eguna, zure ustez, untxa, denak parte hartuko dute? Ba, ba, ba, bakotxeak bere aberastasunak egiko du, mentsatzen dut, hiru provinziak elgarretatzia hola ipagaldian, eh, xarmanki da, nahi gaur senperentzira braziru kantuz untan, gaztea zira. Zergatik etorri zira unat, ez da, ez da zah besta bat hemen? Eh, ez bat ere, fe, ni beti danik eh, horretzen aiz txikitan, etxean eh, familiarekin, baskariak edo afariak egiten genitularik beti kantan, ari, kanta, kantuz ari ginen, eta orduan niretzat, ala, zakit plaza bat da eta zakit naturala iduritzen zait. Eta bon, zahar gazte ez, nik uste dut denen, uh, denen uh, afera bat da, zakit. Euskal kantagintza, beraz, eh, Oge, fe, euskal hemen hemen ziste gaur eh, euskaraz kantatzeko eta euskal euskarazko kantu eski tradizionalak. Bai, niretzat nik gustukoak ditut kantu horiek eta garrantzitsua da kantu horiek uh, atxikitzea eta transmititzea ere la nik uh, kantu hainitz ez ditut uh, eta pentsatzen dute ebe justuki belaunaldi guztiak hola elkartzen direlarik justuki beparada dugu guk ere be kantu batzuk ikasteko eta hala jakintza ere edo kantu batzuk uh, ala, zakitzen hori jana, bai partekatzeko eta horako gauzak. gaurko kantuak ez zuten direnak irratzen ez dira baita espada euskal kanta gintzakoak. kalte egiten dutela euskal kanta gintzari horako frantzisezko edo inglesezko kantu hauek? Ez dakit, behar badak gazte gutxi interesatzen da azken finean eh, kantu oientzat, baina uh, boala ere hor gira eta kultura hori, tradizio hori ukandugu tipitik hemen eta pentsatzen dut ala ere ez dela galduko eta olako justuki, olako egunak antolatzen direlarik be Ojoitara zen dugu guk ere badugula gure kultura, gure, gure kantuak ere baditugula eta atxiki behar direla, ala, baina ala, ez dut uste ez. Pestetan, adibidez, erriko pestetan ez dira askien zuten. I did. amaren alabet eh, kantaria zira eta gaur nat jintzira senperera irukantuz ospatzera, e, Jadanik eh, kan, kanto edo kantan aitzia izigarri maite dit eta jakin dut alaik batzela besta bat, kanto e besta bat heben lapur la e, hiu provinzietako kantoiekin behin beha arrunt jintzita zut eta jakin dit senpertarrak hor geho bankarrak eta osafren familia eta sibeotar zu maite, be, kantatzia maite dela ikuste egin horta jiten baizik ahalden. Gainen txarrian Giro eh, ikusi genuen telebistaz, behin baino gehiagotan, eta esaten genuen, ai, ze gustora egongo ginateke giro horretan, gozatzen, kantatzen, ipar, eh, iparraldeko euskera entzuten, hain politia, e, oi, ziaro, nago, uah, eh, atope, tope, <laughs> esaten deguna, donostian. Ni oso eh, askoitearra naiz eta askoitea da Gipuzkoako herri, herririk eh, bai? Afari guztietan, bazkari guztietan lehen askoa besten zen, ondoren. Orain hori asko galdu da, ia dena galdu da. Ja ez da kantatzen. Olako ekintzak eh, asko gustatzen zaizkit, baino han ja ez dira egiten. Ez dago, hau giro hau ez dago bizi dugu euskera beste era batetara. Eta oraingo gaztediak ba, ez dakar e, eh, buke genuen hori kantatzeko grina, gogoa, eta ez zeharo aldatuta dator. Esango genuke ba, bai, sentitzen dute nire alabak, eh, nik eh, alabarekin beti euskeraz egiten dut, baina beak askotan erderara jotzen dute. Bai lagun artean eta oso erraz erderara eta giro hau galduta dago ez dagoan. Horregatik eh, e, hau hainbeste, bai? Eh, hemen adin batekoak egotea, eta gero ba, jende gaztea, gizon gazte hauek eta horrelako sentimenduarekin hori guztia kantatzea, eh, ez da, genik usten dut iparraldean gehiago usten zaiola horrelako gauzari, ez? E, esaten dana e, folklorea, bai? Baina nik usten dut folklorea bakarrik ez dela, folklorea da ikusten dena, entzuten dena, baina barroti sentitu egiten dela hori. Gu oso euskaldunak, euskara orain ikastolekin eta ikusten da berriro pixkate ari dela. Eguna polita pasatzera gauk beraz. Bai, bai, bai, bai. Eguna garria. tokio hau paregabea, etxe hau, dazerri hau, ba, ikusgarria, jendea ikusten da giro, alaia, ederra, ederra benetan. With thine and them, O Kultur Alea. Ba mi esker remarga, zetasun guzti hauek gurera ekarririk. Eta aste honetara begira jarriko gara orain guntan, apirilaren zazpi eta zortziuntan, Bilbao Menditur Festivalaren zortzigaren ekitaldiko film eta labur metrairik onenak ikusi izango baitira ondarribian. Koldo nausia lankideak dizkigu zetasunak bildu. Mendi, aventura, esplorazio eta goi mailako alpinismoaren zinemagintzan munduko festivalik entzutetsuenetakoa bilakatu da Bilbao Mendi Tour Festivala. Kanadako Banff Mendi Festival mundialeko kidekin lakidetzan ari dira eta Italiako Torinoko Mendi Museoaren eskutik mundu zabaleko hogeita bat festivalen sarean sartu berri da. Horrela, urte gutxiren buruan milaka ikusle biltzera llegatu dira joan den abenduan, Bilbon ospabutako sortzigarren ekitaldian. Javier Barriazarra, festivaleko zuzendaria. Pasaren urtean sortzi mila zazpireun da berro eta mar ikusle, eta nik bestakitago oso elegantia dan esatia, baina sarrera ordaintuta. Ez askotan hori ere festivalen aldarrikapena da eta e, instituzioekin aman komunian e-, egin nahi dugun bidea da, ez? E, balorean ipini nahi dugu, balorean ipin dugu, ez bakarri mendi, mendizaletasuna, eta baita ere mendizaletasunaren inguruan dagoen industria bat. Eta industria inor ez desala hartu sentzu txarrean, baizik eta sentzu positiboan, ez? E, jende asko bizi da. E, nik uste dut Euskal Herrian e, industri hori bultzatzeko e, aukera eta lanabez e, oso importantea ditugula eta e, kultura balorean ipini behar da, ez? Eta datu hori e, bere osotasunean ulertzeko esan dezakegu Bilbon hasi ginenean, ze festivalaren astapenak eh, ikasteizein izan ziren, lehenengo urtiak, eta Bilbon beste lau bete ditugu, aurten bosgarren izango da, baina Bilbon e, lehenengo urtean izan genituen e, ikusle kopurua bikoiztu egin du iasko edizinuan, lau urtetan e, zifra oso, oso potentea dira, ez? Eta, bueno, festivalen ikuslego kopuruak ikusita Euskal Herrian ba, festival gutxik dituzte zenbaki horiek, ez? Eta tartean, ba, bueno, lortu dugu, festivalen garaian, e, nazioarte mailako personajerik importantenak e, eh, etortzia, egon zan e, eh, Maldona kanadiarra, izatez hogei urte izan zan e, Banfeko, Kanadan Banfeko festivalaren zuzendaria, Banf da mendi festivalen artean e, importantena, eta bere hitzetan e, Bilbao Mendi Film Festival, Mendi Film Festival momentu hontan munduan ba, bueno, iru onenen ez dakit, baina e, eh, importanen artean konsideratuta dagoelako. Ondarribian guztira zei filme izanen dira, iruna apirilaren zazpian eta sortzian. Sail ofizialean parte hartutako lanik txalotuenak Ondarribiko itxasetxera ikarriko bituztela errandigo. Funtzean aukeratu ditugun pelikulak festivalean mm, gehien txalotuak izan zirenak eta ipaimaikideek ere e, aukeratu zituzten hoien artean ba, bueno, guk ere ba, kalbaitatik hau eta eskaintza berezia ekarri nahi izan dugu hortaz eta segurunago ba, bueno, etorriko, ikusteneko etorriko dana e, benetan asetuta eta segurunenik indarra berrituta erabate aterako dala. E, Ni guztiot e, bueno, pelikula hauek kirola erakusteaz gain beste mezu e, sakonagoa dauzkatela eta bueno, aukera hontan nik uste bete-betean e, asmatu den dugula. Nepal, Kanadako zirkulo polarra, Mexiko, Patagonia, ebota Pakistanera eramango gaituzten erritmo handiko labur dira irudikus garriz josiak denak, baina giza baloretan oinarrituta apirilaren sortzian eskeniko buten bitxu on Chamlang filmean bezala adibidez. txuti e, hori baita protagonistaren e, eh, izengoitia. Txuti da deustuko ume baten ez izena, gaitz e, berezi bezain txarra e, daukana, eta bueno, fere familiak dan utzi zuen, euren e, lanak eta euren e, bilbide profesional e, oso ona, zeukatena, albo batera utzi zuten, eta e, ez bakarrik semea zaintzeko, baizik eta e, daukan gaixotasuna eta oraindik ere aztertu behar diren gaixotasun askoren alde fundazio bat sortu zuten guop izenekoa eta euren lana hortan e, diardu. E, lan horren berri emateko eta lan horri e, bueno, publiko orokorren aurrean ipintzeko eta e, dirua ere lortzeko asmokin, investigaziorako e, dirua lortzeko asmokin, euren komunikazio modua izan da e, mendia eta sortu zuten proiektu bat, mila metros, mila metro, tontorrak igotzen eh, hasi ziren. Eta 6.000 mila metrora ailegatu orduko konturatu ziren ja eurek ezirela gauza eta e, e, e, euren inguruko jendea esala gauza hori lortzeko eta autu bat egin zuten eh, Euskal Herriko mendizalen bueno, haundien laguntza eh, bilatzen. Eta hortan dihar dute Albertu Inurrategi, Juan Baiejo eta Mikel Zabalza, Euskal Alpinistak euren 6 mila metroko eh, helburua izan zen paiupik, e, eh, orain bi urte e, Pakistanen eskaldatu zutena, eta horren ondorioz txuti on paiupik filma aurkeztu zuten, iaz txanlan Nepalgo 6 metroko mendia igo zuten, eta hortik atara zen txuti on txanlan, eta hau da dakargu, dakargun pelikula, Hau da, e, goimaiako alpinismoa eta e, bueno, giza baloreak eta giza interesak ere hor e, puripurian purian jartzen duen filma da. Eta bukatzen, bukatuko dugu Bilbo, e, Bilbo Festivalean e, Mm, ikuslegoaren mm, txalorik handiena jaso zuen e, pelikularekin, metanoia, Jeff Lowe, metanoia filmarekin. Jeff Lowe, estatu batu arre, alpinista, azkenengo amarkadetan egondan alpinistarik, e, bueno, azkenengo amarkadetan hobeto esan da, e, joan den mendeko azkenengo amarkadetan, batez ere, laro eta margarren e, urte haietan, e, ba, bueno, alpinismok e, eman zuen e, figurarik handiena, e, importantena, sortzailena, eta goi mailan e, ibili izan izen handiena da, Jeff Lowe. E, Jeff Lowe, mm, tontorra handienetatik eta lorpenik handienetatik e, zulo beltzenetara e, jauze izan, elagaizotasunak jota, e, eta pelikula hontan bere bilbideak lortutakoa eta e, orain ere burruka hortan e, elaren kontrako burruka hortan nola diardun eta ingurukoek e, nola, bizi, nola bizi diren egoera hau irlatzen da. E, pelikula da zoragarria. Da e, askatasunari egindako e, aldarrikapena norberaren e, burrukatzeko behar dan e, indarrari egiten zaion e, ba, bueno, abesti zoragarri bat. Eta seguru nago, ba, bueno, etorriko, ikusteneko etorriko dana, e, benetan asetuta eta seguruenik indarra berrituta erabate aterako dala. Thank you. Ba esan bezala, emanaldiak apirilaren zazpian eta zortzian izango dira ondarribiko itxasetxean iluntzeko eh, zortzietan eta sartzeak iru eurotan eros ditzazkezue internet bidez kutsabanken nain zuzen. Eta augustia esan da, guk gaurkoan hortan utziko dugu gure tala. Nera aldetik besterik ezentzule nahi duzun arte, aio. Aio. de colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. La gente lleva flores y las miradas de colores, los calcetines blancos y las amapolas coloradas. Las amapolas coloradas, las amapolas coloradas. berrian Gaur ere badu ezkontza Zalu y libertad Y el pueblo guapeao Erria paindua Pueblo guapeao Pueblo guapeao